Pangatlo ang Riondoso sa produksyon ng saging sa buong bansa. Nasa 1.02 million metric tons ang naging produksyon ng saging sa Rion noong 2018 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang saging ang isa sa widely consumed fruits sa buong mundo. Ang pagkain nito ay nakatutulong sa pagpapababa ng blood pressure at nakababawa sa banta ng cancer at asthma. Ang impormasyong ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture Trust kitang taga Mindanao, abdik mo trabaho. Sa lain-laing sakit, sa abdik banat nga Rexidol Forte lang. Abdik yod ang Rexidol Forte. Kontra sa bughat, pamaol, labad sa ulo, o hilanat, Rexidol Forte. Abdik banat, sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abdik banat sa upat. Abdik banat dili lang sa pamaol. Hastasad sa labad sa ulo. Hilanat og bughat. Ang Jim's Coffee na'y bago pre Na'y twin pack ng ilang kapi Pwerteng lamian na'y variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Nag-twin pack na karon na sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Ang twintak nga siguradong inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Nag-twin pack ng Jim's Coffee Mix gyms, available na ang ating Gyms Twin Pack. Gyms 3 plus 1 with Korean Tensing. O ang Gyms 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Kitang taga Mindanao, abdik mo trabaho. Sa lain-laing sakit sa abdik banat ng Rexidol Forte lang. Abdik yod ang Rexidol Forte. Kung tara sa bughat, pamaol, labad sa ulo o hilanat. Rexidol Forte. Abdik banat sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abdik banat sa upat. Abdik banat dili lang sa pamaol. Hastasad sa laban sa ulo. Hilanat og bughat. Suara Kalusugan, isang oras na talakayan ng mga kaalaman, impormasyon at mga isyu ng Ministry of Health ng BARMM. Suara, Suara Kalusugan. Kalusugan. Sumasa inyo tuwing lunes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DXMS Radyo Bida 882. Swara Kalusugan. Swara Kalusugan. Hatid sa inyo ng Ministry of Health, BARMM. Sa pamumuno ni Dr. Rizaldi Lee Piang. Swara, Swara Kalusugan. Kalusugan. Sabon herbal capsule, duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before kamo kaon. Atong paminaon ang naayo human miinom sa Gabon herbal capsule. Ah, ako na si Martin Pabli. Nagpasalamat kun dako aning Gabon herbal capsule kay katong giubok ko mao na yung gigamit makawala gid sa atong ubog inon. Kini nga to ang Gabon herbal oil, mao na yung gamit panghaplas magabi makawala gid pamaon. Nya nindot po na siya kanang insect kay maghaplas ka ni dili gyud ulan og lamok og nagpasalamat kun dako aning Gabon herbal oil o Gabon herbal capsule. Ang Gabon herbal capsule kapsul o gabon herbal oil o gabon coffee mix inyong mapalit sa tanang parmasi Visayas ug Mindanao. Ang original nga gabon herbal oil, butilya ang gisudlan makinig, makilahok, makiisa sa palatuntunang Alerto Bangsamoro. Isang oras na talakayan, pag-aaral, pagsusuri at analysis sa sitwasyon sa Mindanao, pagsusulong ng Mindanao Peace Process, pagbibigay boses sa usapin ng kapayapaan at iba pang mga impormasyon. Alerto, Alerto Bangsamoro. katuwang ang Notre Dame University hangad dito na maging instrumento at tulay upang makamit ang kapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Alert Berto Bangsamoro. Mapapakinggan araw-araw, lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa DXMS, Radyo Pida, Cotabato City, 882. Alerto Bangsamoro Ang Jeans Coffee na'y bago pre Na'y twin pack ng ilang kapi Pwerting lamian na'y variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Light twin pack na karon nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Ang twin pack nga siguradong inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Night twin pack ng Jim's Coffee Mix gyms. Available na ang ating Gyms Twin Pack. Gyms 3 plus 1 with Korean dancing. O ang Gyms 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Sindao, Bangsamoro, isang oras ng paghahatid impormasyon para sa epektibo at maayos na serbisyo ng mga lokal na pamalaan sa Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapakinggan Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DXOL Happy FM at DXMS Radyo Bida at sabay na mapapanood via Facebook live streaming. Sindao, Bangsamoro, Kabalikat tungo sa mali malinis na pamamahala, tapat na gobyerno, tatak Bangsamoro. Tuloy ang kayod kahit na pagod, di tatalikod. Tanduay, higit 165 years nang kasama nyo sa paglarga. Tingnan ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Tanduay around 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay kitang taga Mindanao, abtik mo trabaho. Sa lain-laing sakit, sa abtik banat nga Rexidol Forte lang. Abtik yod ang Rexidol Forte. Kontra sa bughat, pamaol, labad sa ulo, o hilanat. Rexidol Forte, abtik banat, sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abdik banat sa upat. Abdik banat dili lang sa pamaol. Hasta sad sa labad sa ulo. Hilanat og bughat. Alam ba ninyo pumapangalawa ang stock surgeon sa buong bansa sa produksyon ng rubber? Tinatayang nasa higit isandaan at dalawang libong metriko tonelada ang naging produksyon ng Region 12 sa taong 2018 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ang produksyon nito ay galing sa 61,026 ektaryang napagtamnan ng rubber sa buong reyon. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture 12. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Samahan ang inyong mga takapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMSAM, Radyo Bida Cotabato City, DXOMAM, Radyo Bida Corona del City at Voice FM Cotabato Sabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Alam ba ninyong ang Rion 12 ang pinakamalaking producer ng bigas sa buong Mindanao? Ang kabuang produksyon ng Soxogen ay 1.34 million metric tons noong 2018 ayon sa Philippine Statistics Authority. Nagtala naman ng 3.85 metric tons per hectare ang reyon bilang average harvest sa kaparehong taon. Patuloy naman ang ating pamalaan sa pagbibigay ng mga dekalidad ng binhi, makinaryang pansakahan at suportang pinansyal sa mga magpapalay upang patuloy ang pagtaas ng produksyon. Ang impormasyong ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture 12. masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag anala May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Gabon Herbal Capsule. Inom og Gabon Herbal Capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before ka mukaon. Atong paminaon ang naayo human miinom sa Gabon Herbal Capsule. Ako si Michael Pilayo, usa ka driver. Pirmi kasakit akong kalawasan tungod sa pag-drive. Ako gi tumaran og Gabon Herbal Capsule og giplasan pod nako sa Gabon Herbal Oil. Naginom ko og Gabon Coffee. Salamat sa Gabon product. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang pharmacy. Bisaya ug Mindanao. Ang original nga Gabon herbal oil, butilya ang isudlan. Ano ba naman tong bigas na binili mo? Ang daling mapanis! Ay, nako. Ewan ko nga, mahal. Imported nga to eh. Ah, kaya pala, local rice ang bilhin mo. Yung tatak, John Carlo Rice Mill. At sa tuwing bibili tayo, malaki ang maitutulong natin sa mga farmers. Ah, ganun ba? Sige, sige. Para hindi naman masayang yung pera natin kakabili sa hindi pala quality na bigas. Kaya yan tuloy. Madali palang mapanis. Yun! Ito yun! Ang sarap talaga ng kanin natin kasi tatak John Carlo Rice Mill. Oo nga, mahal! At dito, safe tayo. Dahil 100% wala itong preservatives. Tingnan mo yung anak anak natin, sarap na sarap sa bigas ng John Carlo Rice Meal. Mmm! Namit! Nanay! Extra rice, please! John Carlo Rice Meal is located at Sitio Morales, Barangay Centrala, Sorala, South Cotabato. For orders and inquiries, call 0917-321-9258. MHS delivers! Pakinggan ang weekly program ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARMM. Tuwing araw ng Webes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa DXMS Radyo Bida. Kitang taga Mindanao, abtik mo trabaho. Sa lain-laing sakit, sa abtik banat nga Rexidol Forte lang. Abtik yod ang Rexidol Forte. Kontra sa bughat, pamaol, labad sa ulo, o hilanat. Rexidol Forte, abtik banat sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Residol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abdik banat sa upat. Abdik banat dili lang sa pamaol. Hasta sad sa laban sa ulo. Hilanat og bughat. Ang Jim's Coffee na'y bago pre Na'y twin pack ng ilang kape Puwerting lamian na'y variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Na'y twin pack na karoon Nasulod sa atong budget Jim's Coffee Mix product na siguradong inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Night Twin Pack ng Jim's Coffee Mix mga ka-gyms, available na ang ating Gyms Twin Pack. Gyms 3 plus 1 with Korean Tensing. O ang Gyms 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Kitang taga Mindanao, abtik mo trabaho. Sa lain-laing sakit sa abtik banat ng Rexidol Forte lang. Abtik yod ang Rexidol Forte. Kontra sa bughat, pamaul, labad sa ulo o hilanat. Rexidol Forte. Abtik banat sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Residol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abdik banat sa upat. Abdik banat dili lang sa pamaol. Hasta sad sa laban sa ulo. Hilanat og bughat. Suara Kalusugan, isang oras na talakayan ng mga kaalaman, impormasyon at mga isyu ng Ministry of Health ng BARMM. Suara, Suara Kalusugan. Kalusugan. Suma inyo tuwing lunes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DXMS Radyo Bida 882. Suara Kalusugan. Suara Kalusugan. Hatid sa inyo ng Ministry of Health, BARMM. Sa pamumuno ni Dr. Rizaldi Lee Piang. Suara, Suara kalusugan. kalusugan. capsule. Inom og gabon herbal capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before kamo kaon. Atong paminaon ang naayo human miinom sa gabon herbal capsule. Ah, ako na si Martin Pabli. Nagpasalamat kung dako aning gabon herbal capsule kay katong giubok ko mao nang gigamit makawala gyud sa tong ubog inon. Kini nga to ang gabon herbal oil. Mao na gamit pang pangaplas magabi makawala gyud pamaon. Nya nindot po na siya kanang insekripilan kay maghaplas ka ni dili gyud ulan og lamok og nagpasalamat kung dako aning gabon herbal oil o gabon herbal capsule. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi Visayas o Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil butilya ang gisudlan. Ang Jim's Coffee na'y bago pre Na'y twin pack ng ilang kapi Puwerting lamian na'y variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Na'y twin pack na karoon Nasulod sa at itong budget Leaf Coffee Mix Ang twin pack niya sigurado inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Nay twin pack ng Jim's Coffee Mix Mga ka-gyms, available na ang ating Gyms Twin Pack. Gyms 3 plus 1 with Korean Tensing. O ang Gyms 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Larga tuloy ang kayod kahit napagod Di tatalikod Tanduay, higit 165 years ng kasama nyo sa paglarga Tibay ng loob, tibay tanduay Drink responsibly. Tanduay around 5 years. Tibay ng loob, tibay tanduay. Kitang taga Mindanao, abdik mo trabaho. Sa lain-laing sakit, sa abdik banat nga Rexidol Forte lang. Abdik yod ang Rexidol Forte. Kontra sa bughat, pamaol, labad sa ulo, o hilanat. Rexidol Forte, abdik banat sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Residol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abdik banat sa upat. Abdik banat dili lang sa pamaol. Hastasan sa laban sa ulo. Hilanat og bughat masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag anala May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, <laughs> laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to! Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Gabon Herbal Capsule. Inom og Gabon Herbal Capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before kamo kaon. Atong paminaon ang naayo human miinom sa Gabon Herbal Capsule. Ako si Michael Pilayo, usa ka driver. Pirmi kasakit akong kalawasan tungod sa pag-drive. Ako gi tumaran og Gabon Herbal Capsule og giaplasan pod nako sa Gabon Herbal Oil. Naginom ko og Gabon Kope. Salamat sa Gabon product. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Kope Mix inyong mapalit sa tanang pharmacy. Bisaya Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon herbal oil, butilya ang isudlan. gisudlan. Radyo Bida 882 Kaibigan totoo Bida ka rito Radyo Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation Vida ka mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito makinig, makilahok, makiisa sa palatuntunang Alerto Bangsamoro, isang oras na talakayan, pag-aaral, pagsusuri at analisis sa sitwasyon sa Mindanao, pagsusulong ng Mindanao Peace Process, pagbibigay boses sa usapin ng kapayapaan at iba pang mga impormasyon. Alerto, Alerto Bangsamoro, hangad dito na maging instrumento at tulay upang makamit ang kapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Alerto, Bangsamoro, mapapakinggan Pakinggan araw-araw, lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa DXMS, Radyo Pida, Cotabato City, 882. Alerto! natin mga kaalerto, alas 8.1 na po ng umaga, maginaw na umaga pa rin no, mga kaalerto ng araw ng Huwebes. Magandang magandang umaga, Assalamualaikum, mapiyama pita, maayong buntag, makialerto sa balita at mga pangyayari sa Bangsamoro. At maging updated sa mga umuusbong at nagpapatuloy na issue. Mga datos at pagsusuri, pag-uusapan, dito yan. Sa Alerto, Bangsamoro. Isang maginaw, ma- ma- maulan pa ba sa labas na Parang ating... tumila na, pero Oo. ganun pa rin eh. Mhm. Ah, basa yung paligid, Mhm. kaalertong rufa, maginaw, parang ano, <laughs> nakakatamad bumangon mhm. at ano, ah, parang ayaw mong ano, ano nito, pala ngayon eh? Lazy day pa, pala daw ngayon. Today is National Lazy Day. Oo. So, parang ano ah, tugma sa weather dito sa mm-hmm. Cotabato. Talagang nakakatamad yung ganitong weather at mm-hmm. gusto mo humiga na ng buong araw. Oh, sana all. <laughs> sa mga patuloy na humihiga sa oras na ito, uh, What a beautiful day for oh. you. <laughs> Sana all. Oo. Ang sarap nga talagang humiga. No? Pero syempre mga kabida, no choice tayo kundi syempre magtrabaho. Mm-hmm. No? So sana po ay nasa maayos kayo mga kalagayan. And hanggang alas 9, tayo po ay magsasama no, sa ating programang Alerto Bangsamoro. Kami po ni magkakasama ito po si Kaalerto Rufa Mokalid. At ako naman po si Kaalertong Drema Kitayin Bravo. Mm-hmm. At syempre ang dami natin mga pag-uusapan ngayong umaga po ng Huwebes na po tayo ngayon. Kaya pala lazy day kasi Huwebes na. Isang araw Oo, na lang, so, weekend isang na. na, lang. mm mm-hmm. Uh, ah, Friday na bu- bukas bukas, no? So, uh, naintindihan natin na National Lazy Day daw ngayon. Oh, so ng- ngayong umaga na ito mga kabida, mga kaalerto, araw ng Huwebes ay marami tayong mga aabangan. Mm-hmm. Syempre nagpapatuloy pa rin no, yung mga usapin patungkol sa mga karapatan ng mga PWDs. And abangan niyo po yung ating usapang kababaihan mamaya po yan no makakasama si na Ma'am Juvie and Ma'am Ludi. Pero siguro no partner Drema bago tayo dumako doon eh dakuan natin syempre yung mga nakalap nating mga report no mm ngayong mm. umaga ng uh, Huwebes dahil Oo. Ah. ano ko balita natin no ay mukhang tumataas na naman daw mm-hmm. yung presyo ng sibuyas. Nako. Oo. Mm. Ilan ba yung ano, magkano ba yung mga nakalipas na araw? 700 pesos per kilo. Umabot pa yun eh, no?